Eh, <laughs> oso programa zira bikaina, bereziki mikrofonoz behin e, nahastuta, eta bi ordez bat e, aukeratuta izatean. E, bueno, e, lehenengo eta behin, e, barkamen askatu, e, pasaden azteko programa, e, ba bueno, diberdi gara izatezen, esan, divertigarria, luzea, informazio eh, vitalez betea. Baino gaurkoa eh, berriro betidaniko hildora bultatuko da, hain zuten ere, oraingo eta justo gaur ere lehengo eh, musika onena jartzeko garaia heldu zaigu nola tengon. E, ez nago bakarrik, e, espektro bat eh, dokago hemen. Eh, bere komunikazio bidea algara da eta beraz ezin izango dugu bere ahots liraina entzun. Bere euskalki eredugarria somatu, baina bueno, hori beste kontua da. E, joku bat, joku baten moduan e, antolatuko egu gaurko saioa, e, alde batetik ba ent, bueno, antzineko esaten dut eh jaesan ba orain dela Bizpairo markako musika, ez esan, musika beltza izango da gaurko hildoa, baina e, eh, bi erpinetatik begiatuta. Alde batetik ba hori 60, 50 eta 71 <laughs> garren eh, e, amarkadako e, musika beltza, jatorrizkoa. Eta gaur eguneratu den modua. Be, musika beltzori gure egunetara ino iritsi den modua. Izango dugu entzun gabe. Nola, ba, garai bat eta bestea tartekatuz. Azteko, eh, hyperclassic bat, eh, nola tengon, Otis Reading. Eh, I've got rain to remember. .mv mv izango dugu entzungai. Ba hori pizkat saltzan sartzeko. Beraz, hor da. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams. dreams. Dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him. eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen, honey. Hortxe, otiz, otiz, e, eh, beti oza, oso formatua bere musikan Eta ere bere... Ui! Ui, eta, eta sartu zego. E, eh, bari, esaten ari nintzen, eh, otiz oso formatua bere... Iruro gaita. urteko tonada Iruro gaita laugarren urteko tonada honekin. Bi bide hartu zituen bere bizitzan, bata musika beltza, ezin hobea eta beste batzuk beste bat farkatu eh, ascensoreak egin, ere bikaina. Eta ba hori mendik e, eh, gauza honak bakarrik esan ditazkegu oti buruz. Eh, gure lehen belaunaldi tar saltoa emango dugu. Hain zuzen ere, e, hemen jada jarri egun e, eh, J. Paulekin, e, ba, produktore neofito bat, e, Londreseko hain zuzen ere. Eta, e, bueno, abesti honen bidez, zere sartu gaitezke, mm, batean, nola koa den e, gaur egongo musika belte. Zene ere, ba, gaur egongo musika elektronikoa, bueno, gaur egongo musika guztia, elektronikarekin uztartuela, bueno, etxo bat da. Eta horrez gain, ere esan behar dugu, ba, e, egun ez egun urte zurte, basuak geroz eta indar garrantzia gehiago hartzen ari direla, bada beste peta fenomeno guzti honekin. Nola uztartzen diren bada gaur egun 2008an atera berri den abesti batean, musika beltza eta elektronika basuz osatua den eh, hau. Baren esan bezala, J. Paul produktore Britanianaren jasmin abesti zar eta on honetan. uste maiat, uste baiat dugu txinez e, eh, zera. Eh, eta, batzutik e, eh, musikasi da, beraz, gueto estopatzen bat dugu. Hori, orain txertan. Orain, bai, e, bueno, hemen txeberaz, nahiz eta jasen kalitate onenean ez izan. Ba, gaur eguneko musikaz, e, gozatzeko, aukera paregabean, nire ustez, e, izan da zuten hauren bertan. Baina berriz, e, ba, sustraitara itzuliko gara, hain zuzen ere, Ita James, e, ba, eslari afroamerikar eta elegante e, izango dugu gure urrengo gonbidatua programan hauz asko esan genitzazke e, eh, itari buruz adibidez bueno, erantxer ez baina esango ditugu noiz baiten Gosp, gospela bezlaria e, eh, hasi zen bere hasira batean konpainia bartzuen ez gero bakarlari bezala ere Mm, buru izan zen hainbat eta hainbat eh, exitozko listetan. Hain zuzen ere, abesti honekin, eh, bere izena Atlas, Atlas eh, delarik. Eh, Atlas ez e, mendia bezala, bezik eta e, Atlast. eta hori, ba, bueno, oso abesti politia. Berriro ere, hori, eh, ja esan dut kontzeptua, sustraitara itzuliz. You. hori eh, abesti bolitxonen eh, ondoren uh, ezin dugu gora ita besterik esan izan ere ba, ze momentu honak pasarazten dizkigun urte honetan bertan hiltzaigun uh, abesti digo abeslari historikoak. E, bueno, jarraituko dugu, berriro ere ba, pixka bat berriago den artista bateraino, e, lehen aipatu dugu, aipatu berri dugu dubstepa Ba, nez eta ez izan eh, musika beltza, bai, ba bere iturri nagusiak, e, musika beltz guztiaren inguruan daudela. James Blake, e, hau ere Britaniarra, izan ere, ba, hori, e, gaur egun egiten den musika, elektroniko ah, ez ezagut ariskutsuena esan, baino bai atrebituena edo ba irredatik datorkigu. Beraz, hau eta hau gainera ba aintzindari gorenetako bat izanik, James Blake Limit to your love, abestiarekin, ba, ba hori, e, nola izango litzateke, irugaita margarren amarkadako genioietako bat, beltza txuria, txuria balitz, eta baren dela, hogeita, hogei urte gutxi e, jaio balitz. Hola. There's a limit to your love like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. love, your love, your love. James Blake beraz e, erakusten eh, gaur egun, naiz eta behar bada mm, batzuk esango dute, ez dela hain ez mm, barne sentimendu hori behar, behar bada galtzen dela beste instrumentu eta elektronikarekin, baina gaur egun ere musika ona egiten dela argi uzten du eh, James Blake orain orain txe, e, eh, ba hori, e, esaten ari baginen saltoka gindua da, orain saltoa nahiko, ondia da, izan ere, Billy Holiday, berrogeita margarren eh, amarka da ino, e, pausoa, eta ba, rokaren ez, rokaren aintzindarietako bat, Billy Holiday dugu, ez? Esan dezakegu, edo beste komentario egin daiteke honi buruz. Eh, bueno, Billy Holiday, ba hori, eh, oporrak eta Billy <laughs> ez ez gezurra da. Bueno, eh vale, beste klasiko bat. Ez eske esan, ez zer esan ez dugu Billy Holiday, Billy Holiday libu. Eh. bestia. Eta gozatu. goodbye. bai, eh, esan bezala, eh, Billy Holiday oso abeslari eh, beltzaran eh, ikaragarria. da. bizi gogorra izan zuen, eh, bueno, mm, den, bizi gogorra dutenekin. Eh, historiako profesio zaharrena jorratzen zuen eh, bilik, eta horrek zion e, ba, aukera kendu historia eta ahots eh, konfundizina edo naste zinare e, eh, izateko eta bueno bide bere bide propioa jorratzeko musika beltzaren historian zehar Egia esan, e, urrengo estia, elektronika mundurantz e, bultatuko digu, baino, Horren gontan ez dago aina argia ezin den eh, musika beltzarekin duen erlazia. Dena den, eh, gure aukeraketaren arazoia e, eh, garbia da izen ere, ba, azkeneko hogei urtetan, edo, ba, azkeneko hogei urtetan, ba, sampleazeak, edo, sampleak izan dira, musika elektronika osoa ez bada, bai, zati handi batean eh, markatu duen eh, ba, akzio edo eh, efekto bat. E, eta zinden, e, ba, sanpleaketaren iturria, zein baino, ba, beste aldean dugun, asier eta asierako musika beltza bereziki. Horen kontan, Mr. Lies taldea, e, estatua, estatua horrengoan, bere azken urte honetako azken epe batean aurkitu ezekon false astronomy e, abestia izango entzun gai. Eh, egia zen, erabat elektronikoa, baina e, hori egia den arren ere esan dezekogu abesti guztia sampleo baten inguruan e, badari, badari, badara bilela. Beraz, ba, bueno, erlazio horrekin jarraituko dugu, programan zehar, Mr. Lies, False Astronomy. False, barkatu, barkatu. False Astronomy. ze atxigina, e, eh, laseigarria, eta bueno, azken batean eh, ze politxa, e, Mr. Lysen eskutik iritsi zegun false astronomy hitazoa. E, eh, bueno, Eta esan, ba, iritzi ez berenago de, abesti tipo hauei buruz. Ez hain beste gure horrengo protagonistari buruz, Nina Simone. E, ba, bueno, guztiok ez hautzen dugu. Hain zuzen ere, Billy Holidays esaten zen e, bezala, ba, oso ahots e, propioa zuen, e, bere izgarria. Eta oso karrera luzea izan zuen, artista izan zen Nina. Be oso, bueno, ba, eh, bide estetiko e, garbi hartuz, gero ospe ikaragarri batera eraman ziona zuzen ere. Horen kontan, e, I put spell on you, izango da aukeratutako abestia, Nina Simone gure heroinaren eskutik. Thank a spell on you. Cause you're mine. yeah. I put a spell on you. put a spell on you Because I'm bendy, I'm bendy, I'm Ninak e, beti garaiz, beti garaie, beti gara bere fanak. E, e, bueno, e, salto berdin ez egite batik, ba, bitarte batean gratuko gera, baino e, innovazioarekin bat datorren artista bat dugu, Xabi Otis, e, irrogeita margarren amarkadan, e, ba, hau ere haintzindaria dugu, izan ere ba, berritasun handi eman zion bere musikari, bueno, musika beltzari, eta horrek eraman zion, bueno, aparte, e, genio itxura zuen eta, bueno, oso ospe handi hartu zuen e, multi-instrumentista bezala, Rolling, Stones eta alako talde ba, ospetsuekin e, lan egitera iritsi zelarik. Kontua da, ba, hori musika beltzari alako ikutu berri bat eman ziola, e, alde psikodeliko bat e, gehituz, Eta guzti hori ba, Strawberry Letter 23, e, eh, abestian nabaritu dezakegunez, urresi izango da gure urrengo aukeraketa. Beraz, Shaggy eskutik, Strawberry Letter 23, irurogeita margarren amarkadako errepresentazioa gorko Black to the Future irratxa joan. Ba, bueno, adibide garbia, hemen, eh, ba, ez de, honek zer erakusten du kontua da. Ba, berritasunak, ez direla, azken boster urtetako e, monopolioa edo, baizik eta musikaren historia guztian zehar egon direla ba, zenbait pausu. Gaur egun dugun eszenara iritsi arte. E, dena den, klasikoak beti geratuko dira, eta adibide gisa eh, Ray Charlesen e, ba berba da abistrik ezaguna ezagunena edo eh, oso telebista saio ospetsu eh, bueno hainbat eta hainbat lekutan ageri da baina uste eh, gure generazioko gazte askok ez ba gordeta gula geure burmuinean eh, ezkondua eta semeekin e, sail Amerika, estatu batuar baten irekieraren e, eh, sintonia baitzen. Hit the road jack eh, ezaguna ezagunena ezagun hor nerrimoa klasikoak Black future Featuring. Ray, Ray, Ray, e, beti bereak eta bi, eta horien gondan, ba, bueno, e, kalea jotzen, edo bidea jotzen. E, tokatzen zaigu beraz, gure gorko eskemarekin jarraituz, e, gaur eguneko artista bat, e, edo artista batengana jotzea, Uraxe, e, eh, Mayer Hawthorne dugu, e, bueno, gaur egun egoten den soul e, edo neo soul ere dudakoa. ba, oso garbiak dira e, iraganeko Solarekin dituen e, ba, lazoak, edo. Baina, bueno, dela, neo souletik eta jartzen guk ez gira inor, e, ba, hori ez Beraz, Mayer Hawthorne da beren Neo Soula, eh? hemen dugu entzun gai, segidan Just Ain't Gonna Workout abesti ikaragarriatekin. Erritmoz bete-betea. You know, baby, I know you think we can make it all work out, but I gotta tell it like it is. And I don't wanna make this any harder than it needs to be, so don't cry. zuten, den, eh, hemen bakizue nola fijo bat dela, fijo bat dugula, hotthorn, Hawthorne, beraz, noizean behin, eh, bere abestiren bat eh, entzutea, ze on egiten digun, eh, hemen irratxean gauden langile neka ezin egin. bueno, errepikatuko dugu, eh, abesti, oza, abesladi bat, artistazo bat, baina kontan, Kompainarekin dator, e, Trump mila behatzen dairu eta se zazpiko e, abestia abesteko, Otis Reading eta Carla Thomas izango dira Rentsortan, eh, King and Queen disko baruan zegoen abestia e, Trump ez lehen esmezada Trump abestia e, ba horren e, egilak e, pare ezin jobe izango zen gure urrengo pausoa, bakizu bakoitza bere askuara arrimatzen du sardina. Neri eh, gaurko espektroak dio, e, bueno, ba, espektroa bere, bere, <laughs> bere belaunaldiko musika jarri nahi du. Eta, ba, ni berriz tagarriago bat. Azkenean, ba, erdi bide batera itzule gara, izan ere, Ba, gaur eguneko artista bat e, eh, jarko dugu, Sharon Jones and the Dub Kings, baina, esan, ba, beti, beti musika jorratzen duen artista da, eta, e, ba, ipatu baita ere, e, eh, jatzalian izango dagula, e, entzun gai, gainera, estenatoki berdean, beraz, ondartzan doan entzuteko, eta areaz, e, edo arean etzan dagoteko tonada alai eta martxosoek entzuten diren bitartean. Aukertoko, orain txertan aukertoko abestia, e, eh, Telmi da, ez da azkeneko diskoan e, ateratzen, baina bai bere 2008ko LP-an agertzen dena. Eh, beraz, ba, presentazioa gehiago luzatu gabe, Sharon Jones and the Dopkins, Tell Me abestiarekin. Welcome to the Saturday afternoon dance party here on WDAP. And now, Sharon Jones and the DAP Kings. vitalitatez vitalitatez e, eh, beteta esan bezala Sharon Jones e, baitu zen baitu urte baina e, eh, ui hostia ba aquí todos son noche tengo algo no tira claro no sé se ve se ve se gorritu con eh ya está huerda kontua da Ari Sharon Jones eh mori eh sí gracias a Gago Spectre ahora esan bezala, <laughs> e, ba, bueno, son oso guai da. Zer oinons, e, daukan urteekin, oraindik ere topean jarraitzen du. E, eh, ikusten ari gara, e, ja programaren bukaera, bizpairoa bestio besterik ez, ez ezkigu faltatzen, geratzen. E, eta, bueno, e, klasiko baten gana joko dugu, haren San Sam Cook, e, eh, A Change is Gonna Come, abesterekin, e, zesan da ez egun e, berari buruz. Ba, dibidez, oso errebulo, oza, oso kontentzia garria den... E, abestia, e, islatzen du ba, gizakien eskubideen eh, erreboluzioa, e, ba, gizute irure iru nola ba, mundu afroamerikarrak e, eh, zen bueno, edo merezi zituzten eskubiak jaso zituztela. Bueno, ez zituzten, gezurra, gezurra, baizik eta gizarteak e, eh, alako adostasun bat lortu zuela bueno, kontua da, ba, ekizute guztiak historian, ez, ez, ez ezer kontatu behar, baina koka ez zazue gara jantan, e, eh, orain txertan, sankuken abesti, ba, historikoa, a change is gonna It's been a telling me Father, help me please. But he why? Aizam, aizam, eh, eh, horrekin normala, eh, alako komeriak biziak izatea zure, bueno, ez, bakizu ez zein den eh, bere bizitzako azken momentuen historia ez izue kontatuko. Baina bilusik eta eskopetatua hil zen. En fin, eh, ez zuen alako animerezi, Eta, bueno, e, azkeneko beltismo e, eh, kontemporanea edo. Ia esan ez da en kontemporanea, baina eskat goiti paso egun da bat e, betetzen duen artista ba, konparezin bat e, dugu. Lauren Hill, e, Fujis taldeko partai, de Eta, ba, bueno, e, Miss Education of Flowering Hill, e, disko ezin jobe, eta, bueno, e, oso ospetsua, e, arrakasta izugarri izan zuen diskoa, bere garaian, eta, bueno, gara gure ere, norke zuen, zun, e, ba, disko hau osorik e, lagrima biziaz, norke zuen. Bueno, kontua da, e, ba, hau izango dela, gure salto generazioa, azkeneko salto generazionala. Lauren Hill, beraz, e, tu zion abestiarekin. E, eh, onegin. One day, I'm gonna understand. beti kableak uh, mozten zezkigun. Ez nuen tu uh, abestia jarri nahi, baizik da du wop. Eske, niretzat oso importantea da izan ere, e, eh, gogorazten dizkit oso gazteko e, egunak nire nahi erekin e, kontxolara jolazten, jolazten genuen bitartean abesti hau entzuten zelako. E, Horuzten dizuet beraz, du wop, orengoan bai, lauren jil, bete-betean. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize yeah.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 Money taking breaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop within. How you gon' win Bueno, e, zentsura musikal baten e, biktimak behin izan da. Baina, bueno, berandu egin zegu, ordu bat pasatxo itxia programaren luzera. Eta, gutxinez, ba, bukatzeko oso, bueno, eh, oso, iesen, oso besti politxarekin, bukatuko dugu, e, Bill Withers, izango da, saioa maituko duen artista eta bereziki hain du sanxin e, eh, abesti unkigarri honekin eh, izango da ba, saioa amaitzeko erarik egokiena ez gabe e, oso hile esferikoa zuen bilek eta bueno e, e, paralelismoat e, egin genezake hemen gertu ditugu hainbat eta hainbat e, eh, kantautorekin, ez? Musikalki ah. ez den dut. ez, ez, dago beste inolako antzekotasunik. Ba hori, gitarra eta hots eh, biluz, biluztuarekin, bakarrik zenolako sentimenduak eragin ditzaken eh, hemen dokago Bill Withersen adibide garbia hain dozen Eta bueno, honekin agur esan urrengo astera arte. Segurazki urrengo astean azkenik abesti berrit, berriak eta moderneo itzuliko da. Baina, ja esan oso ondo onda hor. Espektroak eh, agur esan nahi edo... Es, agur. <laughs> Igo, segurazki Eta hori ba, Bill Withers, Bill Withers, I am Yeah. Ain't no sunshine when she's gone.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 Anytime.